Aziz qarindoshlar, diqqatinglar, jangahdan kelgan salom xatti bo'lsin. Ummi la tahzani. Ummi la. Mehribon ona, qadrli dada, biz yiroqdan nazar silib es qilgan bu haqiqatlarni qarindoshlarimizning ko'pinchisi his qilib yetaliganmidi har qitim o'zining qilchilik insoniy hurmati va fikri erkinligi yo'q hatto mingish turishlarigacha shu kofir hukumatga bo'ysunib yashab ularning atalmish yaxshi siyosatlarini maqtab yurayotgan ma'naviyati ozg'un ro'yi tushkunlikka to'lgan man erkakman deb maysiga mushlab yurgan arlarni o'ylig'inimda bu zaminlardagi hatto o'z jonlarini olqonlarga ilib qo'yib, narisida ushoq bollarni agashtirib, hech qanday pasport va yo'l xiti yo'q imkon ostida o'zi yolg'iz bir Allohga tavakkul qilib jihad zaminlarga kelgan. Yigona Allohning o'ziga cho'qim bir chiqish yo'li berganligiga shaksiz ishongan holda o'z amaliyati bilan jihatning hozirgi zamondagi farz ayilligini tasdiq qilgan va uni o'z hayotida ijro qilayotgan Мушы зымынларда бизләр тартканны тәң тартып, жихад хезмәте өчен тәң күч чыгарып аткан нургыллыган жасаратлык, шиҗаәтлек кыз аял хәмширләрем көз алдымда намаян булуды. Мехрибан ана, кадерлек тада, фәрзәнтиге чидаш хакыйкатанмы кыен. Ләкин шуныңга ишенеменки, әгәр мен залымларның зулымларга, тагутларның тажавузларга буйын егеп, бичарларча амал юк, deb qarab turgunimda yoki nurg'unlagan kishilarga o'xshash charpaylar kabi yeyish, uxlash, nasl qoldirishning g'emida o'tib ketganimda jinim anam menga bergan oq ustini halol bilarmidi? Dadam menga o'rgatgan mardlik, mardonalik, haqqoniy bo'lish, erkaklarcha g'urur, vijdon va o'z e'tiqodida mustahkam turishlar aslida ishlatishga tegishli o'rin mushi emasmidi? Mehribon ana, qadrlik dada kurash qilmoqcha erkinlik, haqiqiy odamiylik qaytib kelmaydi. Ziminda Allohning qonuni hokim bo'lmoqcha bu odamiylik ham mangu o'z izini topolmaydi. Mehribon ana, qadrli dada, biz bu yerda topgan izzat va quvvatni va turli qiyinchiliklarga bardoshlik berib, o'zimizni unutgan holatda ummatning g'imini ko'rsatayotgan tirishchanliklarimizni shundaqla Allohning katta fazli rahmatlari soyasida ruhiy ozodlik va burush tuyg'usi ichida his qilgan haqiqiy odimiylik va faqat yakka Allohga qulchilik qilishning lazzatini magarki dunyoning har qaysi joylarida Allah için o'zini atgan mujohidlardan özgü kişi bütün hayatı boyu anglasa hem his qila olmaydi. Kashki kul bulup bo'lib yashayotganlar hayotning qisqig'ini lahsida bo'lsa ham bu xil ro'yi izzatni his qilib baqsa, har qitim vatanda bizlarga ko'rish ham nasib bo'lmagan avtomatni ko'tirib, jangi mong'inimda oldi bilan ulug' Allohdan ko'p duo qilib shuni so'rayman. Ey Alloh, yakki yigona, qudrati tangdassiz, bandalarga merhametlik bo'lgan Allah'ım, sana cheksiz hamdu sanolar bo'lsin. Sendan shuni o'tinib ki, ata ana qavm qarindoshlarimga rahmat qilgin ularni mag'firat qilgin ularni haqiqiy erkinlikka islomiy hayotga yetakligin kofirlarga qarshi bizlarga yordam bergin agar shahidlik maqomiga erishsam qiyomat kuni ota onamga ham shafaat qilish ruxsati bergin ota onalarimiz xuddi bizlarga kichikimizni tarbiya qilgandek sanmi ularni tarbiya qilgin avlodlarimiz ichidan o'zingga itoat qiladigan, ilohlikda seni yakkiyigani deb biladigan va sening rahmatingga erishishga loyiq bo'lgan kishilarni chiqargin. Ilohlikda seni yakkiyigani deb biladigan va sening rahmatingga erishishga loyiq bo'lgan kishilarni chiqargin va bizlarni taqvodorlarning peshvolaridan qilgin. Ota-onamga dunyoda ham, oxiratda ham baxt-saodat, xotirjamlik, barakat, salomatlik ato qilgin. ularni ham, bizni ham kufrdan, shirkdan, riyodan, munofiqlikdan va qalbimizni zarracha bo'lsa ham nifoqdan saqlag'in. Ularni va bizni hayotining har bir tiniqini olamlarning Parvardigori Alloh uchun sarf qila oladigan kishilardan qilib bergin. Ey marhamati cheksiz Alloh, sening san sanoqsiz ne'matlaringga noil bo'lsak ham biz sening rahmatingdan behojat emasmiz ey qudrat sahibi, bizlarning gunohlarimizni mag'firat qilgin ota onalarimizga va bizga savrni ne'mat qilib bergin va bizni yaxshilar qatorida qabzroq qilgin amin Mikriban ana, qadrlik dada beshimizga har musibat kelsa ham va bu musibatlarning hammasi yig'ilgan taqdirda ham butkul musulmonlarning bishig kelgan musibatlar va talon tarajlar oldida bu hech nima emas. Mehribon ona, qadrlik dada, o'g'linglarga bo'lgan mehr muhabbatinglar hargizmi sizlarni va bizni yaratgan va sizlarga o'sha o'g'linglarni ne'mat qilib bergan yakki Allohdan va uning suyimlik rasuliga bo'lgan muhabbatdan ishib ketmasin. Mehribon ona, qadrlik dada, Allohga cheksiz hamdlarni aytinglar. Alloh subhanahu va taolo özünün bu büyük ibadeti üçün azğunluqda tengirqap yurgan kişiler kishilar ichidan sizlarning o'g'linglarni Allah'ta çeksiz mediler bulsun ki eğer men hayotligimni baskan her bir qadamlarim bilan Allohga ibodat qilayotganimda, eğer sizlar sabır kılgan ve biz hammamiz Allohning igdorchiligimiz, biz hammamiz Alloh tarafga qaytquchilarimiz degan holatda bo'lsanglar, shaksizki mening ibodatlarim ham sizlarga yozilib turadi. Agar shahid bo'lganimda bo'lsa, inshaalloh qiyomat kuni g'am qayg'udan va qo'rqinishdan amin holatda bo'lasizlar. Mikriban ona, qadrlik dada, xuddi Ibrohim alayhisalom o'zining birdan-bir o'g'lini, o'zining eng yaxshi ko'rgan yurak parisini Alloh uchun ikkilanmay qurbonlik qilishga rozi bo'lgan Fakat alemlerinin perverdigari Allah üçün deb niyetini halis kılgan kebi men hem silerden meni Allah yolda atışınlarını. Şundakla oğlum menin Allah üçün bergen kurbanlığım inşallah kıyamet günü bu kurbanlığın bedelige Allah bana tamam cihan ehlinin göz aldıda hessilep hessilep kaytırıp veriyordu. Men bununla razı men diyeleydiğen hakiki müminlerden buluşunlarını Allohdan duo qilib so'rayman. Biz sizlarni albatta jihatga amr qilish va mushaqqatli ishlarga taklif qilish bilan sinaymiz. Taki sizlarning ishchinglardan Allohning yo'lida jihad qilguvchilarni va jihatning mushaqqatlariga chidashlik berguchilarni bilganga sirlaringlardan vaqif bo'lganga qadar mehribon ona qadrlik dada imtihan maydoniga o'xshash bu dunyo hayotida her bir kişi şeriat ahkamlarına taklif kılışı bilen çokum sınılıdı. Mikriban ana, kadirlik dada, dünyadaki azgını nefs kayışlarımızga ergişişi bilen ne dünyadın ne ahiretten nesivisi bulmagan kişilerden bulup kılıçtın. Rabbim Allah özü asırsın. Allah sizlerden nemini kaytırıp algan bolsa, o nersini ilgire hem sizlerge özü bergendir. O fakat vaqtliqla sizlarga amanet koyulgan xolos қылған содаңлардың қошал болыңлар. Фақат Аллах өзі сілерге вақыт аманат берген фәрзентіңлардың пайдылып, bu чеклік дүния hayatыңларда ayrılışqa sabr qilish va uningga duo qilish badiliga kangliki osmon zimin chikiladigan jannatni setib olsizlar inshaalloh shubisizki Alloh mu'minlardan ularning jonlarini mollarini ularga jannatni berib setib oldi qilgan bu sodanglardan xoşal bo'linglar bu zo'r muvaffaqiyatdir hadis qudusda Allah öz payg'ambarining tili bilen shundoq dedi agar men dunyoda bandamning eng yaxshi ko'radigan odamini ilib ketsam ondan u sabr qilsa qiyomat kuni uni jannat bilan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kun o'zini olloh yo'lida jihodga atash dunyo va uningdagi barliq narsalardan yakşıdır bir kishining jannatdagi qonchining o'rnidek joyi dunyo va uningdagi narsalardan yakşıdır. Bir bendenin bandaning Alloh yo'lida attigini va keshligi jihatga yo'l ilishi dunyo va uningdagi narsalardan yaxshidir. Demak, Alloh yo'lida bir gün cihat kılış Allah va Allohning rizoligiga yetkizganligi tufayli dunyo va uningdagi narsadan yaxshi deyilmoqda. Mehribon ana kadirlik dada, benden razı bo'linglar. Eğer bizning mangulik xo'shallikqa, baxt saodatga, eng muhimi olamlarning parvardigori Allohning yaxshi ko'rishiga erishishimiz va shu sababdan jannatlarda xo'shal xo'ram jam bo'lishimiz sizlarni xo'shal qilsa, menga rozilik beringlar. Shuningga qattiq ishonamanki, Alloh rozi bo'ldigan bandidin men Allohga iymon keltirguchiman deb da'vo qildigan har bir mu'min ham albatta rozi bo'lgusi. Rasululloh alloh taolo öz yo'lda jihodga chiqqan kishi uchun kepildir degan demak olloh o'zi kepilligimga o'tding deb va'da bergan bizlar uchun g'am qilmanglar ansirmanglar biz ansirashga g'am qilishga va qayg'urishga emas balki sizlar va sizlar kabi ota-onalarning biz va biz kabi mujohid o'g'il qizlaringlar uchun xolis duolarda bo'lishinglarga va nijotlik yo'li uchun ko'plab mujohidlarni yetishtirib chiqarib berishinglarga muhtoj. Oxirida din uchun o'zining yurak parlarını qurbon qilayotgan mehribon ana qadrli todilarga assalomu alaykum ve rahmatullohi ve barakatuh. بهوان أو ركون أمي أمي لست أرضى بدموع في العيون بدموع في العيون يا بقلب أثقلات النائمات فأرى طيفك حولي